Book 2 78 78 78คำคุณศัพท์หนึ่ง adjective 1 adjective 1ผู้หญิงชราหนึ่งคน O femeie bătrână. O femeie bătrână. ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน O femeie grasă. O femeie grasă. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน O femeie curioasă. O femeie curioasă. รถใหม่หนึ่งคัน O mașină nouă. O mașină nouă. รถความเร็วสูงหนึ่งคัน O mașină rapidă. O mașină rapidă. รถนั่งสบายหนึ่งคัน O mașină comodă. O mașină comodă. ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุด O rochie albastră. O rochie albastră. ชุดเรดสีแดงหนึ่งชุด O rochie roșie. O rochie roșie. ชุดเรดสีเขียวหนึ่งชุด O rochie verde. O rochie verde. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ O poșetă neagră. O poșetă neagră. กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ O poșetă maro. O poșetă maro. กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ O poșetă albă. O poșetă albă. คนใจดีหลายคน Oameni drăguți. Oameni drăguți. คนสุภาพหลายคน Oameni politicoși. Oameni politicoși. คนน่าสนใจหลายคน Oameni interesanți. Oameni interesanți. เด็กน่ารัก Copii drăguți. Copii drăguți. Te tu. Copii obraznici. Copii obraznici. De di. Copii cu minți. Copii cu minți.